semaya pukupi itu ninggal mawon sing salah penampa riko aku gak janji jam itu aku janji setengah itu riko teko nang pendopo kelurahan bareng setengah itu riko gak ono teko tak tinggal kaya lho untungnya dik lurah di bojone niku ini kusanjang kaya kula nek dikompon budak terus kula belancang niki wau Saniki mpun kepethuk mriki enten perlu nopo sih? Aku iki kate perlu barek riko. Oh, ngoten. Perlu tak jak omong-omongan lak pantes sampe. Oh, mboten enten eleke mpun. Sebab riko carik. Nggih. Lura barek carik winangka bojone. Leres mpun iku. Nek ana kebutuhane penduduk njaluk surat, kula sing layani. Nek lurahe gak ono. Nggih mpun. Ana penduduk dodol tinuku Rajakaya, kula sing ladeni. Nek aku gak ono. Nggih, ya napa? Iki ngene rek. Yo sepasar sing kepungkur londongan ana gandring. Kabel lu dikumpulno nang nggone gempol. Oh, sampun. Perlune dijaluk bantuan penduduke gawe tertek nang nggone poro. Hmm, nggih, nggih. Lho sing tak kuwatiri nek sampik kalah barek lura liyane. Mumpun kuwatir di urang tasik eten carik bargawa. Ngono. Hmm, nggih. Umpamane saiki ana kelurahan liya kirim penduduke 50, kok kirim pira? Kula kirim 100. perlu nih diko cek menang nek aku wis menang angsal pangalem bono nah nek aku oleh ganjaran teko londo kulo sampe tambahi gogolan ojo kuatir nggih perkara gogolan tak tambahi ngedon rimo sak derenge luwe-luwe londo nok janji barek aku janji nopo dhewe nek pancen kelaksanan gawe tertek nok nggone porong aku diganjar dunyo sak si garis mongko bebasane ping pindho aku dirabekno nyonya londo akeh 16 Lho niku malah kebenaran. Lah nek dikon pun dirabekaken kali nyolondo. Kula nggih dikon rabekaken Dik Lur. Njaluk rabi piye? Hmm, nggih. Aja kuwatir, tak pilihno perawan sing ayu-ayu. Masih mboten perawan, pokoke rondo nggih purun kula. Ngono. Hmm, nggih. Lah saiki nika wis kirim penduduk piro? Nek mboten salah, 350. Lah penduduk riko piro kabeh? 400 kurang selawi. Lho lek kari mek selawe. Nggih. Mm, lah sing ya apa ya apa sing sing tuwek-tuwek tok mawon pun. Umpamane kedadean matek salah siji, cukup dirawat sing 24 niku. Wah nek ngono pinter. Lah e. ya napa wong cari barga. Wah, lah iki ngeten sik lurah. Apa? Nek pancene penggawean kula niku pun bener. Lho sing kowe rani, ndika niku pirang-pirang dina kok siji kali sing pun-pun. Napa sing pikir niku? Wah, iki cari sing kena tak ingusak lawase ora. Nek saged sampe mlungsungi ya. Eh, mergo gak mikirno desa tok, uga mikirno pribadine lurah. Ya iku sing tak maksud. Lah ya napa cari bargawa? Bener gak ono salah omong ri. Nggih, nggih. Aku seje bare adat sing wis kelakon. Lah niku napa sing dikopikir? Sing tak pikir sepele. Napa sing dudu donya brana, dudu desa. sing tak pikir arek wedok. Lare pundi cek lho? Arek Gunung Gangsir. Sinten jenenge? Sutinar. Wah, ayu pancene iki. Kekembangan arek Gunung Gangsir iki. Kala sempun cilik tak idam-idamno kapan nek wis kancik dewasa tak rabi. Nggih. Bareng wis gedhe gak keturutan dadi bojoku dadakno dirabi bintoro. Lah ampun tepak. Tepak ya apa sirika iku tepak kanggo bintoro tapi loro wadukku. Lah karep ndi kok dilurah? aku kepingin iso oleh sutina gampang mau nih tasik enten cari bargowo kok iso gampang wong carane ngeten kulo umpamaken tiang ngamuk iwak kena iwak aja sampai budak banyu nih nabok nyele tangan carane balik sepasar sing kepungkur iya Ndoro kumpeni londo ngadakan kumpulan, kabel lu lah ditekan. Iya. Lah si inten si mboten duki. Ya lu lah bintoro sing gak teko. Lah monggo niku mau dilaporaken kali kompeni londo. Lah nek wis dilaporno, dicekel terus dihukum. Nek perlu dipateni. Lah nek wis bintoro mati, Sutina Karijen. Sopo sing duwe? Diko dik lu. Wah wah wah nek ngono bener ya. Lah yo nopo? <laughs> nek ngono ojo kesuwen. Monggo mawon mriko. Nang tangsi loro. Oh, ayo ayo. ayo. ayo. النفل الحرن papi dari uh, Netherlands uh, and mami dari uh, Balong Panggang uh, ada teko and Netherlands ono Jowo uh, aku dikongkon nunggu wong Jawa sing kerja paksa. Oi, koyo-koyo aku ada eh, di londo us aras-arasan. Sak bendino dikongkon joko sampai kepegelan. Kopral Marguat Sersan Komcil Hahaha <laughs> Ewek ewek ewek ewek. Aku pramar kuat sersan. Apa sebab kopral tekamu wis ana limang dino kon kok kanggo jaran sir sodit kancil hmm. anane kopral mar kuat teko tangsi en gak nggawa jaran sebab en jaran kopral mar kuat sikile geringgingen <laughs> ewek ewek ewek ewek geringgingen oh kopral mar kuat sir son Oh, keringgingan kok sampai limang dino kopral? Sersan Kancil hmm? sikile gringgingen hmm? bareng limang dino tak delok datak sikile bubuleng bubuleng yes <laughs> kopra markuat Sersan Kancil opo ono kopra jaran kok bubuleng prosoku yo gak ono Sersan <laughs> kopral, Sersan konwin ke keuber-uber wong kerja paksa ono opo kopral Sersan kancil mm. orang-orang en kerja paksa mm -mm. ini tak perintah podo bangkong mm -mm. podo melayu kereketen tak bedil tak berondong dor dor dor melayu kabis. Sersan. Oh, Kopral Markuat. Sersan. Tadi wong Jawa kok berondong. Nek ngono mati kabeh Kopral. Sersan, hmm. tak berondong enggak ono sing mati, Sersan. Sebab apa kok gak mati? Mending luput terus, Sersan. hewek, <laughs> eh, hewek, hewek. Luput? Iya. Saking goblok ke? Antara <laughs> Kopral? Sersan engko kopral nek ono kapten tu oh, hormat salwer. Yen. Ah. Oh. Oh, kapten salwer. Salwer. Salwer. Salwer. Ah, en se kopral markuat. Yes, kapten. En se kamu orang sudah dikasih tahu sama Sirsan Kancil. Baik. Sawer mengerti? Sudah, Kapten. Apa itu? Beri hormat, Kapten. Baik, kalau oh, begitu. Okay. Uh, Sirsan Kancil oh, dan Kopral Markuat. Ya, Ini ada laporan bahwa dari kepala desa Gunung Gangsir, hmm. dia tidak mau membantu orang pribumi kerja paksa. Oh, uh, ini hari Syekh kamu orang ikut saya datang di kepala desa Gunung Gangsir. Oh, oke, okay, oke. Okay. Uh, oke. Okay. Ayo semua saudara jalan Syekh. Oh, ah, oh saudara saya. Ayo. delo-delo sampean teko begandeng terus lengen-lengen apa sing sampean susah ta? Stina. Iya, Kang. Sopo wong sing gak susah? Mikirno anane penduduk. Tak kirimno penduduk itu mati. Gak tak kirimno aku dipaidu. Ya karep sampean saiki ya apa, Kang? Ngene iki. Anane ngadeki tetep ngawan borong. akeh penduduk sing mati ketir akeh penduduk sing mati ketiban loh nek sapa karepku timbang pendudukku mati tanpa alung aku sapa maneh sing wani depan desa gunung gangsir nek kapurae oh nek ngono jelas sampean iku bela penduduk sampean yo kan eh sak mesti ini, Dik nek sampean wis bela penduduk sampean kan sampean sing mesisan aja malang tanggung mas aku wong wedok kamu lek tangke tali wondo kang sing wedok tak pimpine sing lamang pimpinan kan hmm, hmm. sutinah pantas kon dadi bojone lurah gunung kangsir iya kang wani depan desamu wis sak mestine dik timbang anake sing dadi korban atuk wong tuani iya pancene kang sebab ngene nek tak eling-eling Lho wong londo iki lho tekone nanggone tanah pulau Jawa iki dak nggawa apa-apa. Lho, mrene kok angkate nang nang di. Ya. Lah mangkane iku, Kang. Anek, anek, Cari. Lho balik. Lah apa niku krenggosan? Aduh. Ya apa iki, Lurah? Alah apa? Londo niki mun munggah ini gunung Kansir, Lurah. munggah nang Gunung Gangsir. Nggih. Lah ngono aja kesuwen maneh, Dik, lah pimpinan ae sing kono, Dik. Lah ya napa yo, Tingkai penduduk niki pating pencolot pating bleber enten sing ngalor enten sing ngidul enten sing ngilen enten singitan. ngetan. Cari karo karuan. Nggih, Gus. Riko dadi carike. Nggih. Lurah Pintoro. Nggih. Yo cari Gunung Gangsir. Nggih, Gus. Atik wis gawe jeneng Wicaksono. Nggih, Gus. Percuma nek ngono Riko gawe jeneng Wicaksono. kurang wicaksana nenek ngono ayo londo depan ono gue melebu ini tak tanggungi kantun pinara bismillah <laughs> Sutinah iya nopo kang kini nih kirimkan dati kerocokan pokok gede simpuri podo ambek nyeret carang teko pucuk iya saiki kanggo lo awakmu gaman iki tanpa nono kanok sing kuat kanggonan gaman iki kejaba anakmu sing ana nggone gunung penanggungan ya joko sambar coba wetas kuwi nek ana carang landhepe desa gunung gamsir riko aja nang gunung gamsir riko Melayu nang gunung penanggungan nang gone Paman. Monggo anak rika Joko Sambang no gaman iki. Sebab gak ada sing wani nyambung watang putu lurah kurungan sing kejaba anake. Lah ya, ngono tak urip nang Kang ya. Iya. so krasak kerasa Oh, nggih, kok ayo iki iya. oh, oh, bener. Oh, baik, oh, Ya, iya. iya, tapi tuan, apa buat tuan? Ya, terima kasih. Lunggu. Baik. Ono gawe ini Eh, kepala Desa Gunung Gangsir. Iya. Uh, dalam tempo satu minggu yang lalu. Iya. Sekamu orang apa sudah pernah ikut pegandring? Dia ya, eh, pegandring aku melok tuan. Uh, bagaimana keterangan pegandring itu? Ada kesanggupan apa kepada militer Belanda? Aneh setoran penduduk, aku gak nyanggup itu tuan. Menurut keterangan Asen Bedono, iya bahwa kepala desa Gunung Gangsir ada kesanggupan penuh untuk membantu orang-orang kerja paksa di jembatan Porong. Nek ono tuan, lah nek ka ano opo sing tak bantok no. Nah, ini sama sekali orang pribumi desa Gunung Gangsir iya. tidak ada sama sekali. Mangkane aku gak setor mergo pendudukku gak ano. Berapa jumlahnya sih penduduknya? Pendudukku kabeh cuma 250. 250 iya. orang. yeah. yang sakit apakah ada? Oh, nek sing loro iku wong iki udan sepisanan, udan labuh iku akeh penduduk sing loro. Apa sudah memberitahukan kepada asam berdarah? Wis sak mesti ini, Tuan. Betul? Iya. Yeah. Nih, sek kamu orang omong kosong. Kalau begitu, karena kamu tidak mau kerjasama dengan Belanda, yeah. ini hari ikut sarik tangsi Belanda. Kene nek banyak negara perikau ngono kene ae. Tapi wong aku duwe keluarga tuan aku tak pamitan ambek bojoku. Boleh saya beri waktu jam 12. Jor itu. putih iya, tak usah nangis, kis Mergo wis dadi iya. Iki sing jarani karep manunggal jumbuh cari lurah sakti ini telung telung yang tunggal ngumpul dadi siji sakyet Riko aku cari dadi suwe penduduk besar mesin ini aku mati dalam itu sapa kemarin depan mari depani desa komunikasi aku. cuma aku saiki pamit mati gak liwat sak ongkurku Riko nangol gunung penanggungan mau anak musik jadi sarang pasrah mau gaman iki dan sampean dia penduduk sampai mati dia jelas lahir batin kan kanggo pangeran nek untuk aku jam papa sore gak anak bae aku pamit mati di sini lah Ini apa jangan cara mau Ayo, Istri Bintoro, Kepala Desa Gunung Gangsir, saya serahkan kepada kopra mertua kap kali oh, kopra kue bentu turun kopra tapi kaya kopra sampil toro saya ekstrim toro kalau ada kopra seperti saya jangan sekali-kali mendorak ya tidak boleh memular ya kalau dimarahi diem tidak mau jawab gregeten karo Abi bebas. Yem. Sampeyanmu kumuka karo awanan apa pocong bali ana pucuk sampean juga. Oh, Kang Lura monggo, kan? Iya, iya, Dik, iya. Monggo, Mas. Heeh. Rek, monggo, Rek. Ayo omong-omongan gini. gak ngono ne sik. Tak delok teko njaba. Kon tetangisen. Mari ke Nggih, Kang Lurah. Kepaten. Mboten. Kemaling. Mboten, Lah kok nangis kesusahan apa? Minten dukan iki anane mau nangis niki, Kang. Iya. Bojo kula Kang Bintoro sakniki lak dipendhet kali londo tak, Kang. Lho, bojone Bintoro digolok? Nggih, Kang. Lah iku salah e apa, Rek? Lho, salah ya apa? Ilangan. Lah mesti ana salah ya. Salah ini ku mboten purun setor penduduk e. Oh, gak setor penduduk e nang Londo. Nggih. Iku wis jelas salah lak ngono lho. Hmm, nggih salah niku. Apa kok mbangkang barek perintah Londo? Eh, dunia bojomu dadi pendekar nuk gunung gansir. Nek ngomong sak kecap, penduduk gak wani cuma wis. Iku lak balik penduduk eh. Tapi nek barek londo gak ngono, Dik. Londo gak wedi barek sapa ae. Nek salah mesti gawa nang tangsi londo. Umpamane sampe dadekno gegeran sebab bojomu mbangkang perintah londo. Apa sih sing bojomu? Paling-paling pusakane tumbak, condrik, pedang keris sak ditunggalani. Nek londo ampuh, Dik, senjatane. Petil duwe, pistol duwe, metralyur duwe. Apa meneh, Dik? Abang. Loh, nek kena bedil dor kletok kletok kletok isik suwe matei bareng nek wis ketiban bem beleng napa nih boten gelepung ya opo kon dik dik berarti yang dibetul tanggini tansini London itu dinapakan sih kang lurah tidak ngerti ya tidak ngerti sih lurah rek terang ngeri Nggih, dia kok mek perlu nggih dipateni. Nggih mulih arane timbang menungsa nih, Dik. Ngoten bojo kula lama. Bu, nangis mana, Rik? Rasanya mpun. Bapak tersi tanggung kudang murah, nek kusuh kulong mati. Ya, bisa didorek, ini is mati, Bu. Kita tanggung rah, kalau ditolong sinten malik. Belum kasih ingin ditolong sampai Ngono. Jaluk tolong nang aku. Bener, gak ono salah iki nek kon jaluk tolong nang aku. Sebab aku mlebu metu nang tang sine londo gak ono larangan. aku gak kabotan nulung awak pokoknya kau nurut barek karepku iya kan mulai dunia ini kau ngungsi aja manggar nak gunung kang sirkin Masih tang pundi kang murah aja ngungsi nado aja ngungsi nang desaku pandir joko nanti lawang kulo tang riko mbak nggak ada keluarga niku kang murah nek kon gak duwe sanak famili nak kono aja njujuk nak gane penduduk njujuk nak pendopo kelurahan nek wis dijukno pendopo kelurahan kekuasaan kelurahan ojo direken kekuasaane wong liya reken kekuasaanmu dhewe dunya brono sak menoke ojo direken mek wong liya reken mekmu dhewe ngono dik kena wis kon iki lak dereng ngertos maksud sampean ta kang lurah mbok ngertos kronikitasian. iki tasian titik titik gerung ngerti dereng ngono Rek, Rek. Yo. Yo opo oh, rek tak gambari kek nang yo lho sak saiki durung ngerti ae. Nggih, kok iku mung kakek rembug sajak kula mawon. Yo opo rek. Niku ning nggih ajeng gelapi. Lho, ngoten mawon. Tak slowo entuk. Yo. Nggih. Bener omongi cari kon jange tak rabi. Lha Kon jange tak rabi. Tak rabi? Iya. Tang lurah. Tak tak jabe basa aku Kang Lurah. Dadi apa ngomong kaya ngono ora pamriyen karo aku. Lah yo opo, Dik? nek ngono ngerti Kang Lurah. Anane bojoku digawa karo londoku kok kagawe. Nek pancene kon iso ngomong ngono pancene bener tak akoni aku sing ngetok kagawe. Dadi gak iso rabi wong ayu, gak iso sedene gak dodol bangsa iki. Eh dhe kare. Lah karo turu ora enak, tak bojobrangi. Lah mboten melok-melok. Eh, Hei, ayo ngomong. Dadi nek tidak. Apa dasenya bapakmu? wis dadi nurut bare aku wis gak perlu kakek ngomong sing mati aja dipikir sing urip pikiran entah di bojomu la yo apa dadi timbangan aku di bojomu nek bocet tak pele patine ae eh jutina yo napa wani ngugar swara koyo ngono wis ndak gawe yo gaman ngerti aku dadi kon pele patine timbang tak rapi yo kan mandu ta ah! lo lo lo lo atik mayu Eh, eh, eh, kok saya tarik? Riko iki opo sih? Napa? Mulai teko dalan tujuan nang Silondo. Nggih. Hmm. Teko taksi nang Maisutina. Nah, sing kate tak rabi ku Sutina. Bareng Sutina ngumbar swara kaya ngono manas mati ku. Kate tak sae berbarek pedang kok Riko gandoli. Riko iki lho bolong endi sih? Bolong Astina. Niki awon untung Sutina terus mlayu. Umpamane mboten mlayu. Diko bacok tel terus mati. Iya, napa kula dika rabi? Lho. Keliru dik ra. Iya bener. Ampun enten taune nungen. Ya apa? Oh, wong gak wani ae diterno. Nek gak eru, ayo didudhok. Nek gak gelem, ampun dipaksa. Lah nek dipaksa enak wong urip dipilih mati. Ngono ya. Dikomaran kudu sing sabar. Lah carane? Nggih, terus sakniki mboten pol. Nggih dikonteni mawon. umpamane sampai setahun gak gelem sampai enten sampai limang tahun lah nek sepuluh tahun gak gelem sampai rong puluh tahun dinteni terus hmm, okay. wah nek ngono rong puluh tahun oleh ku ngenteni sutina gelem tak rabi aku poel ping 14 di ko poel buat nopo nopo kulo apa oh pejam pun ah, nek ngono jok suwe nek makan makane jaran ngene lho, Rek. Wedok-wedok yo makane jaran yo opo sih? Lah marine yo opo jaran gak mangan kena dhewe gak sobo, maliane keluyuran ae lho. Wah, aku teko mang ngenteni ben ono meja ono kopi ya gak ono makane jaran. Lho. bojone lu ora aja ate tetangi sak terus dalan nangis Aku melayu-melayu rene iki nangis ora Kenapa? lagi karo karo lonto kabeh. Bojoku kok Gara-gara Kenapa lo kok bojomu juga londo iku, Sut? Heh? gak gelem setel penduduk gak gelem setel penduduk eh, iya. Ya bener ya. Nah, terus ya Pokok sampai rene sawise bojomu digowo karo londo. Heeh. Sak suwe ditinggal, lurah dilowongi teko rumane sapu nolong aku. Iya. Tak ngerti sing ngutuh beksu aku tapi dirabi dhewe. Ya apa lah, keris iku krisis apa iku? Ini eh? lho, saat durungi bojoku digowo londo. Iya. Pusoko iki panjene bisa nonanggone Terus? Kok kok nekak no putu riko, ya joko sambang. Wes, nek ngomong doa main, pasangan. kita tidak budala kan aku tataan boleh kan